Հասունության սանդղակին շրջանավարտները վերջին զանգից առաջ հնչեցրել են գենի հիշողության եւ պահանջատիրության ահազանգերը։ Բարեկամներ, Արագաստի օրվա եթերաժամին կհաղորդակցվենք միջոցառման մանրամասներին եւ կհյուրընկալենք նույն դպրոցի մանկավարժ Մանուշ Բալայանին։ Ռուբեն, դառնանք այս շոքենավով։ Ես չհավնեցա այս երկիրը։ Ինչու, Յանի, Պոլիսը իմ ծննդավարն է։ Դուն շուտով լա մարդկանց կհանդիպես։ Ատենով պիտի սիրես այս քաղաքը, որտեղ այնքան շատ է հայկականը, որ եթե հայեցին ու հունականը վերցնենք, Պոլսեն բան չպիտի մնա։ Սոսկում եկավ վրաս։ Գիտեմ, որ ասածս որևէ հիմք չպիտի ունենա, բայց չես տեսներ։ Ոչ մեկի դեմքին ժպիտ չկա։ Իմ հայրենիքը, իմ ժողովուրդը պետք ունեն ընտիպես բժշկի։ Հոսալ դու պետք է լաս իմ հավատարիմ ուղեկիցն ու ամուր հենարանը, որպես եւ միշտ եղած ես։ Սոսկալի է։ Հոս մարդիկ չեն ժպտալ։ Այս երկխոսությամբ արդեն հայի հարսնացած գերմանուհին ուզում էր դառնալ շոքենավով, որովհետև Պոլսում նույնիսկ ժպիտ չկար, իսկ զգացածը սոսկում էր միայն, եւ արդեն մտնոլորտը եղեռնահուշ էր։ Նոնա Կարապետյանը եւ Արգամ Աբ รา համյանը իսկ եւ իսկ Ռուբեն Նոյանին Բոլոր ներկանները լարվել էին։ Մեկ համակարգչի էկրանին զետեղված լուսանկարին էին նայում, մեկ երիտասարդ դերակատարներին այս որքան նման են Նոնան Գերմանուհիյանին եւ Արգամը Ռուբեն Սևակին։ Արտակին նմանությունը Վարդյանն իրանց խողազերծում է ներքին ընդհանրությունը, թակուն արդյունքներ կամելով նույնիսկ ամենազուս հանդիսատեսից։ Յանի, սարսափելի բաներ կկատարվեն վերջին օրերս։ Թալեաթը, Էնվերը եւ Նազամը ստորագրած են Անատոլիայի բոլոր վիլայետներուն եւ Կիլիկիային հայերու տեղահանման ու բնաջնջման հրամանը։ Ձերբակալված են Վարուժանը, Սիամանթոն, Թլկատինցին, Երուխանը, Ռուբե Զարդայանը, Տիգրան Չոկյուրյանը, Կոմիտասը։ Կոմիտասը դեր 200 օր առաջ որքան ուրախ կելար մեր զավքին կնքայրը լալուն։ Կպատմեին թե Զորապը հանդիպած էր Թալեաթին եւ ասել է որ օր մահաշիվ պիտի պահանջի ամեն ինչի համար եւ եթե ոչ ոք Ալլահ ինքը պիտի պահանջի այդ հաշիվը Թալիաթը խնդացել է եւ հաջորդ օրնից ձերբակալվել է Թուրքիո մեջլիսի մեպուսներ Զոհրաբը Վարդկեսը Ավելի ուշ Գերմանուհու համար հարազատ դարձած Պոլիսը շատ կսիրեր պայծառ Սիամանթոն։ Պոլիսը, ուր հայու շունչը կթևածե միշտ դրթած ճարտարապետին կառուցած Այա Սոֆիային մինչև պալաններու տոլմաբախչեն։ Պոլիսը, որ սարսափելի թատերապեմ էր դարձել եւ որտեղ զոհերը դեռ չէին կերտում։ Աննան Մուսալյանների, Գայանեն Հարությունյանների, Մյուս Աննան Գրիգորյանների տոհմերից 18-18-ամյա Գեղանի օրիորդներն ասես եղել էին Պոլսում, տեսել երկնողես երկու փայտերն ու 1.5 միլիոնի հետ եղերնազարկվել եւ 100 տարի անց մեկիկ-մեկիկ ներկայացնում են պահն ու իրադարձությունները։ Պոլիս, պոլիս, դու փչրուհի մի կախարդիչ արմավալանջ, նոճաթարթիչ, մարմարայի բարեգոտով, բոսֆորական կապույտ գոտով, մահիկահոնք, արևաչյա, դեմքով բարի, իսկ սիրտը չար, անսեր, անգիրք, տոք շահադետ, պոլիս, պոլիս, պոլիս, պոլիս, շուտ ենք տվել քեզ դարերով, մեր սրպատաշ սուրպ քարերով, մեր անասեղ նուրբ կարերով, մեր աչքերի փայ լուցոլքով, մեր մատների ծով շնորհքով, մեր քանքարով ու հանճարով պճնել ենք քեզ, զուքել, զուքել եւ ամեն ինչ այլոց ձգել, պոլիս, պոլիս, պոլիս, պոլիս։ Ու նորաձև եվրոպական տարազի տակ արժանանակ ծածկված էին ջանք ու ժանիք։ Գրավաճար խանութներից ցափեղկում բուժում էր դեռ հեթանոս արբշիր բույժեր, կախար ձեռքով ամենազոր վարուժանի։ Եվ հրահան իր մատներով սիամանթոն շանթագրել էր կամենում կարմիր լուրեր։ Թեքեյանն էր հղանում մի հարություն հրաշալի, երբ կոմիտասն այստեղ եկավ բույն գտնելու, թե արթմնիկ քուն մտնելու։ Պոլիս, պոլիս։ Եվ ահա նորից Գերմանուհի Յաննին, ամուսնու ձերբակալության լուրից ցնցված։ Ռուբենն ալ ձերբակալվեցավ։ Նա Մաքստացա Չաղրիեն, նա եւ Վարուժանը միասին էին։ Շատ հանգիստ եմ մի մտահոգվիկ ինձի համար։ Շնորհոքն Աստծո քիճատենեն արդարությունը կվերականգնվի եւ մենք միասին կլանք։ Ինչպես վերականգնիլ չեղած արդարությունը։ Գացի գերմանական դեսպանատուն ծաղրեցին զիս որ ես Գերմանուհի ըլլալով հայ ամուսին ունիմ։ Շանտաչյանը կպատմե թե Ռուբենը չաղրիում կբուժեր թուրք չետեջի աղջկան։ Թուրքը կհամոզեր Ռուբենը ընդունել մահմեդականություն եւ ամուսնանալ իր աղջկա հետ։ Բայց բայց Ռուբենը մահը գերադասեց։ Ռուբենի եւ անոր նման անմեղներ ու արյունը ոչ միայն Թուրքիո, այլև Գերմանիայի խղճին վրա է։ Ես Գերման դեսպան ֆոն Վանգենհայմի երեսին շպրտեցիմ գերմանական անձնագիրը։ Ես հրաժարվեցա գերմանական քաղաքացիությունից, այլևս բար չեմ արտասանի այդ լեզվով, որի մայրենի լեզուն էր մինչ օրս։ Իմ զավակներուն Լևոնին ու Շամիրամին պիտի արգելեմ սովորել ու խոսել գերմաներեն։ Երիտասարդ դպրոցականները թերթում դանդաղ թերթում են հայոց եղերնագիր Մատյանների էջերն ու բացահայտումներ անում 100 տարի անց եւ մտովի այցելում տեղափոխվում են նախնիների ծննդավայր։ Այն որ հայ չի ուզում կործանել սահմանը, փոկել շպրտել այն փշալարը, որ փուշտա տասկ է սոսկ, խորտակման կարոտ։ Մերի Արստամյանը սիրով կուղեկցեր, լուր խոնարումով, ծնկաչոք լիներ, այնպես լիներ, որ չլիներ սահման եւ չլիներ սյուն այն սահմանի, ու ելնեինք մի օր նախ մտնեինք քանի ծունկի գային քարե մասունքների առաջ, անին քարե հառաջ, անին քարե մորմոկ, անին թախից քարե ու լռեինք, ինչպես ինքն է լռում դարեր։ Հայացած Յանին իր զավակներու կնքահայր կոմիտասին է տեսել առոգանության մեջ հատելություն, զզվանք, Հայաստանի Թուրքի համար անշոշափելի վիճակ։ Հայր կոմիտասի քովեն կուգան։ Սոսկալի է։ Աչքերուն մեջ սարսափ, սիրտը կտրտված, միտքը խառնված, կենթանի դիակ։ Փրկվեցան Թեոդիկը, Օշականը, Թեքեյանը, Կոստանզարյանը, Հրանտասատուրը։ Փշուրներ մի ամբողջ ազգեն։ Խորշակահար ու հուսահատ, փշրված ու սրտաբեկ, սփռված աշխարհով մեկ, չգիտեն։ Մերելներուն ողբան, թե մնաց օրթած։ Թուրքը կծնծա, վերջապես Հայաստանն առանց հայերու Հարություն Հակոբյանը հաստատուն եւ ինքնավստահ հայու ներուժին, զորությանն ու կամքին քաջալերում է Յանի Սևակին եւ բոլորին, ովքեր ի հակառակ կասկածամիտ են ու թերահավատ։ Կուզեի աշխարհիս երեսին տեսնել այն ուժը, որ խաթարել կարենար այս ցեղը։ Փորձեք կործանել Հայաստանը։ Տեսեք, կկարողանաք։ Քշեք տների ճանապարհ։ Մի մոռացեք խելել ճամփի հացը եւ ջրի վերջին ումպը։ Կրակի մատնեք նրանց տներն ու եկեղեցիները։ Տեսեք դարձյալ պիտի չապրեն, տեսեք ցեղը դարձյալ պիտի չհառնի, երբ նրանցից երկուսը հանդիպեն աշխարի որևէ մասում, ծիծաղեն ու աղոթեն իրենց մայրենի լեզվով, իրենց ստեղծած նոր Հայաստանում։ Մերին, Վիլենա Լալայանը, Աննա Թամրազյանը, Աննա Մուսայելյանը մեր ցեղի հավատամքն են կրկնում, համոզիչ, անխորտակելի։ Հավատում եմ քեզ, իմ հայ ժողովուրդ, քեզ, որ լեռներում այս բարձրի կուլուրդ ապրել ես տարեր դարեր մաքարել եւ քո կրակը միշտ վառ է սպահել քեզ որ առաջին հասկն է սերմանել քեզ որ առաջին գինին է սկամել լույսի դեմ չոքել հեթանոսորեն փառաբանել ես ողկույս ու ցորեն ցեղեր են եկել արշավել ցեղեր քո արթարուհին արյուն են հեղել ասպատակել են ու ջարդել են քեզ դարեր ու դարեր աղարտել են քեզ բայց դու նարեկով ինքդ քեզ զտել, քո սուրբ հարության հրաշքը գտել եւ քո վաստակով, քո կոթողներով, քո մատյաներով, սիրո տողերով, գողթան երկերով, խորունգ վերքերով եւ խոյանքներով քո լույս անջարի հասել հողմերին այս ահեղ դարի հավատում եմ քեզ իմ հայ ժողովուրդ քեզ իմ տարապանք իմ խորին խորուրդ քեզ որ դերձորի խորշակով կիսված եւ այդպես ծրիվ եւ այդպես կիսված ապրեցիր նորից, նորից տևեցիր դեպի երազդ, նորից տևեցիր։ Հավատում եմ քեզ, քո արմատներին, քո հոգու թակուն խորխորատներին, բիրտ ու բարբարոս քո կարծությանը, քո նար ու փխրուն քո թաղծությանը, քո հինարյանը, քո արյան կանչին, քո զոր լեզվին մեծասքանչին, քո մաքուր գինուն, քո արդար հացին, հարատևության քո առեղծվածին։ Գիտեմ, այս դարի հողմերում վրթով դարերից վերած խորին խորրթով քեզ պիտի նորից նարեկով զտես։ Խաչքարի տազնիվ լույսով մկրտես։ Ջրդեղես պիտի չարենցյան հրով ու քո վաստակով, քո կոթողներով, քո մատյաններով, սիրո տողերով, քո մաքուր գինով, քո արդար հացով, Հարատևության քո արեղծվածով հավերժես պիտի լեռներում այս լուրդ, հավատում եմ քեզ, իմ հայ ժողովուրդ։ Ժամանակը մեկ էր դարձել։ Նույնն էր եւ 1915 թվականին, դրանից առաջ ու հետո ուղիղ 30 տարի նույններ եւ 40-ականներին, 60-ականներին, 80-ականներին, նույններ մինչև նախորդ տարի 90-ականները, երբ լույսի շող ցակեց հայոց երկնակամարում եւ այլևս հետ դարձի ճամփա չկա։ Հրով լինի, սրով լինի, Արարատը պիտի վերադարձվի։ Ախե Արցախի հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության կրթության վարչության պետ Ռայա Մուսայելյանն ընդհանրացնում է. Մենք բոլորս ականատես եղանք նույն միջոցառման, որներոք երկար կմնա մեր հիշողության մեջ։ Քանի կան այս երեխաները, քանի կան նոր սերունդը եւ այդ սերունդը կարողանում է հիշել, գնահատել, արժևորել եւ պահանջատերը լինել, ուրեմն մենք կարող ենք հպարտորեն ասել. մեր ապագան իրոք հուսալի ձեռքերում է։ Այսօր մենք ունենք ավերակված հայկական բնակավայրեր, ունենք անի, ունենք կարս, ունենք վանալիճ, որ ամեն այցելողին անխոս ասում է դուք էլ ասինքն դուք էլ եք առանց մեզ հետ վերադառնում։ Հովանես Շիրազին մի անգամ ասել են. Արցախասեր բանաստեղծ լինելով ինչու գետ մի անգամ Արցախ չես այցելում։ Նա պատասխանել է. Վախենում եմ գնալ ու ձեռնումն առնում վերադառնալ։ Արցախում իրականացրին Շիրազյան երազանքը։ Ազատ ու անկախ երկրորդ հայկական հանրապետություն ունենք։ Ապրում ենք ազատ ու անկախ Արցախում։ Եվ այսօր շնորհակալությունս հայտնելով հատկապես մեր դպրոցականներին ասում եմ. Արեմտյան Հայաստանը դուք եք ազատագրելու։ Մեր ալեզարդ մասիսին դուք եք ուրախացնելու եւ մեր փայլուն ապագան իրոք դուք եք կերտելու։ Գաչալի Իր սաների նկատմամբ հավատից ու սիրուց է գործի բռնվել մանկավարժ Մանուշ Բալայանը ով ամենահուզվածն էր, իսկ մանկավարժությունն արյան մեջ է։ Փոխանցվել է մեծ պապից, 20-րդ դարի լավագույն մանկավարժ Վարդան Բալայանից, մեծ տատիկը Մարգո Գյուլոմյանն ու Մայրիկը Բելասևիկյանը հողնի փող դեռ վաղ տարիքից փոքրիկ մանուշին դպրոց էին տանում եւ նա մանկական երազներում դաս էր պատմում, գիտելիք ստուգում, գնահատում երևակայական աշակերտներին։ Հայրը Էմիլ Բալայանը հանրապետության վաստակավոր ուսուցիչ է, անցել է Արցախյան գեհենով, գերի տարվել Բաքվի Շուվելյան բանդ, քանի անգամ նայել մահվան աչքերին, բայց հաղթել մահին։ Նա իր տանն է, իր զավակների, իր սաների ու մերձավորների կողքին եւ շարունակում է դաստիարակել, ուսուցանել, ողքեվորվել, շարունակում է գործել փաստում է աղջիկը Մանուշ Բալայանը, ում համար դասարանն ընդամենը 4 պատ է՝ գիտելիքը, դիեզերական գոյության բացահայտիչը, մանկավարժությունը, նորի խորհրդավորի բացահայտման առեղծվածային միջոցը։ Մանկավարժության օբյեկտը Մանուշ Բալայանի համար այն հրաշամանուկն է, որից չի կարելի դժգոհել, որի հետ պետք է անդադար աշխատել, որից պետք է կերտել մարդ ու քաղաքացի, Միայն գիտելիք ասվածը հակառակ դեպքում անիմաստ է դառնում, եւ հին ուսումնասիրողներն էլ չէին նկատի. երեխա դաստիարակելը քիչ ավելի դժվար է, քան տրոյան նվաճելը։ Իհարկե, իմ աշխատանքի մասին պատկերացում կազմելու համար, նաև գնահատելու համար իմ աշխատանքը պետք է ծանոթ լինել իմ աշակերտներին։ Ճիշտ ասած, ես չեմ ընդունում այն կարծիքը, որ այժմ վասերունդը ինչ որ բանով զիջում է մեզ Եվ հիմա չեն սովորում այն լրջությամբ, ինչպես որ մենք ենք սովորել։ Հիմա էլ կան շատ լավ խելացի աշակերտներ, պատվախնդիր աշակերտներ, եւ կարելի է ասել, որ գիտելիքների այն ծավալը, որը հիմա մատուցվում է, արդյոք կկարողանայինք մենք հաղթահարել իրենց պես, այս լավ աշակերտների պես։ Ես դժվարանում եմ այս հարցին պատասխանել։ Հիմա էլ կան գիրք ընթերցողներ, հիմա էլ կան լավ հաղորդումներ դիտողներ, հիմա էլ կան գրողների մասին հուշեր կարդացողներ ու նաև կան այնպիսի դեպքեր, օրինակ ասում ենք, որ համակարգչին ավելի են կապված, կան այնպիսի դեպքեր, երբ ես ինչ որ ընթերցանության նյութ եմ հանձնարարում, ու ասում եմ, որ համացանցում կա կարող են բացել ու կարդալ, ու աշակերտն ասում է, ինձ համար ավելի հաճելի է գրքից կարդալ պատմածքը։ Ես ողջունում եմ նրա այս քայլը։ Մանկավարժը նաև գեղագետ է, ով ձևավորում է գեղագիտական ճաշակ, աշխարհայացք, նաև այն դեպքում, երբ համացանց երևույթը հավասարապես դրական եւ բացասական առումով ազդեցություն է թողնում մանավանդ որպես անհատ կայացող երեխաների ու պատանիների վրա։ Համակարգիչը համացանցը տվյալ դեպքում շատ գայթակղիչ աշխարհ է։ Տեկուզ եւ վիրտուալ այնուամենայնիվ այն ձգում է աշակերտին Համացանցը մեծ դեր ունի մեր կյանքում։ Բոլորս էլ այս կամ այն չափով օգտվում ենք նրանից։ Իմ նպատակը ոչ թե սաներից ինչ որ բան արգելելն է կամ ինչ որ ոլորտում ողջևորելն է, այլ նրանց օրեցնել, թե որն է օգտակարը, արժեքավորը, գերադասելին եւ ընդորին հեղինակերին։ Եթե նրանք կարողանան ճիշտ գնահատել գեղեցիկը եւ ազնիվը, կարծում եմ համացանցից էլ ճիշտ կօգտվեն։ Օրինակ միջոցառումների ժամանակ երբեմն ես նրանց խորհուրդ եմ տալիս լսել հայտնի ասմունքողներին եւ ասում եմ կայքը ինչպես մտնել եւ լսել, կամ դասերի ժամանակ օգտագործում եմ այլև այլ նյութեր ու միջևեր չեմ հասցնում, դա հանձնարարում եմ որ տանը հետաքրքրվեն, գտնեն եւ նայեն։ Ու սա ինձ հաջողվում է, նրանք իսկապես հետաքրքրվում են, բացում են, նայում են։ Իսկ եղել են դեպքեր նաեւ որ գրողի մասին խոսելիս հաջորդ օրը ես հղում եմ ստացել իմ աշակերտից ու նա ողջավորված ինձ ուղարկել է այն նյութը տվյալ գրողի մասին, որը ինքը անձամ գտել է, լսել է ու հավանել է։ Ժամանակակից կյանքի մարտահրավերները բազում են հատկապես կրթության ոլորտում։ Մի քիչ վրիպեցիր, կորցնում ես շատ։ Ժամանակակից կյանքին զուգընթաց քայլելու համար հարկավոր է ամենօրյա աշխատանք հարկավոր է նոր գիտելիքների ձեռքբերում։ Երբ ավակ դպրոցի ծրագիրը պիտի իրականացվեր եւ մեր դպրոցի համար նոր շենք կառուցեցին, զարմացանք բոլորս, որովհետեւ դալիճի համար համապատասխան շինություն չկար։ Ու երբ հարցրինք ինչու այսպես, այս հսկա շենքում ինչու դահլիճ չկա, մեզ պատասխանեցին, որ ավակ դպրոցում պետք է միայն զբաղվենք դասերով եւ արտադրոցական միջոցառումներ չպետք է կազմակերպվեն։ Սակայն այնուամենայնիվ կյանքը ցույց տվեց, ժամանակը ցույց տվեց, որ դա դավանանիչ պետք է կառուցեին, որովհետև այդ միջոցառումները դաստիարակության կարևոր մաս են կազմում եւ օրգանական շարունակություն են կազմում ուսուցման։ Սաներին ուսման լծող կարողությունն ընդգծված է Մանուշ Բալայանի գործելավոճում։ Նա միշտ պրպտող է, անհանգիստ, նորը բացահայտող։ Նրա կազմակերպած միջոցառումները համախմբում են դպրոցի բոլոր երեխաներին, Բոլոր հոսքերից նրան են միանում աշակերտներ, գերադասելով գեղագիտությունը, Գուրգեն Գաբրելյանի ծննդյան 80 Սայեդ Նովայի 300, Մեսրոպ Մաշտոցի 1600, Հայ գրատպության 500, Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակներին նվիրված գրական գեղարվեստական միջոցառումներն անկրկնելի են իրենց ձևով եւ բովանդակությամբ։ Մրցույթ միջոցառումները նույնպես դաստիարակման եւ գեղագիտական նշանակությամբ են կյանքի կոչվում։ Դպրոց, ծնող, հասարակություն, բանակ կապը միշտ ամուր է Մանուշ Բալայանի ծրագրերում։ Համագործակցում է Պաշտպանության բանակի ասպար երկի բարի համույթի հետ։ Նրա սաները բարբերաբար մասնակցում են հանրապետական օլիմպիադաներին եւ կան երեխաներ, ովքեր 5 անգամ անընդմեջ զբաղեցրել են առաջնակարգ հորիզոնականներ։ Մանկավարժին ամենաճիշտ գնահատողը նրա սանն է։ Մանուշ Բալայանի սաները խոնարհաբար հրաժարվեցին զուտ գնահատանքի խոսքեր ասելուց։ Գերակշռողը սերն էր, սпасումը կյանքի բավիղներում անգայտ կողնորոշվելու պահերին։ Անկեր Բալայանը միշտ դասը բացատրելիս չի բավարարում գրքի գրվածով եւ ուզում է ավելի ու ավելի բացատրել մեզ։ Բացի լավ մասնագետ լինելուց նա նաեւ շատ լավ մարդ է, բարի է, միշտ հասկացող է, սովորեցնում է մեզ արդար լինել եւ պատրաստում է մեզ կյանքի դժվար պահերին։ Իմ ամենասիրելի ուսուցչուհիներից մեկը Անկեր Բալանն է, ում ես շատ սիրում եւ հարգում եմ։ Ընդամենը 2 տարի է նա ինձ դասավանդում, բայց նրա հետ ես շատ եմ մտերմացել եւ նա ինձ համար դարձել է երկրորդ մայր։ Իմ կարծիքով նա շատ հոգատար անznավորություն է թե իր աշակերտների, թե շրջապատի մարդկանց եւ թե ընտանիքում։ Ես երբևէ չեմ հիշում նման դեպք, երբ նրան ինչ որ բան են հարցրել, թե մասնագիտական ոլորտում, թե կյանքի ոլորտում եւ նա այդ հարցը թողնի անպատասխան։ Նա բնավորությամբ շատ խստապահանջ է, սակայն միաժամանակ նաեւ հոգատար, բարի։ Ցանկանամ նմանվել իմ ուսուցչուն, ընկեր Բալայանին եւ նրանից վերցնել այն դրական հատկանիշ ականջները որն ունի։ Մանկավարժ Մանուշ Բալայանի գերագույն նպատակն է դաստիարակել Արցախցի մանուկներին, պատանիներին եւ երիտասարդներին իրագործել մի խորունգ գաղափար Արցախի անկախության երկնաքերի կառուցումը։ Անշուշտ բոլորիս գերագույն նպատակը, իղձը, երազանքը մեր երկրի անկախության պահպանումն է եւ նրա ճանաչումը միջազգային ասպարեզում։ Իմ եւ ձեր սերունդը առաջին քարը Արցախի անկախության երկնակերի կառուցման հիմքում արդեն դրել է։ Այսօրվա եւ վաղվա սերունդները պիտի ավարտին հասցնեն այն փառապանց նպատակի իրագործումը, որը բոլորինս է։ ավարտվեց Ռագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա մայիսի 27-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Կհանդիպենք